23.20, dobro vam večer dragi slušatelji, s vama su u studiju Bojana Goberac i Dragana Stojanović. Vrijeme je za još jedan knjiški dvoboj. O kojem se točno autoru radi morat ćete i ovog ponedjeljka pogoditi. Mi ćemo vam dati male hintove, Dragana je već pripremila sve za vas. Na vama je samo da nazovete 210777 i pogodite o kojem se autoru e, radi a o kome je točno riječ, daćemo vam hint. Prvi sadist po kojem je sadizam i dobio ime. Dijelimo ulaznice za prvu porno komediju u Hrvatskoj u Kulturnom centru Kalvarija ove nedjelje. Slušajte, zovite nas. Tri, dva, jedan. Čitaj. Djevojke predugo sputovane besmislenim i opasnim okovima, izmišljene vrline i gnjusne vjere, povedite se za vatrenom Eugeni. Uništite, pogazite hitro kao i ona sva smiješna pravila koja su vam u glavu utumili slabodumni roditelji. Obdarena nježnošću, izvanrednom osjetljivošću, umjesto prepredenošću kojom se odlikovala njena sestra, bila je naivna i prostodušna i zato je morala upasti u brojne zamke. Ništa se ti ne boj, zavela sam joj oca, moje Trebamo li ti napokon i to priznati? Podala sam mu se da bi zatvorio oči, on ne zna za što namjeravam, ali nikada se neće osuditi, neće ni pokušati temeljitije proučiti ili prozreti moje nakane. Moje, imam ga. Ali čim nisi djevica, reče Rombol, ništa više nije važno, ne možeš biti kriva, silovat ćemo te kao što su te već silovali, prema tome nikakav grijeh nećeš imati na savjesti, sve će ti na silu biti oduzeto. Mrtva sam, slomljena, satrvena, sad mi rastomačite, molim vas, dvije riječi koje ste izgovorili, a koje ne razumijem. Najprije, što znači maternica? Naravno da ga odbijam, gospodine, odgovori dižući se. Uistinu sam siromašna. Da, siromašna gospodine, ali mi je srce bogatije osjećajima od svih darova koje mi sreća može dati i nikad ne bi žrtvovala prve da dobijem druge. Radije ću umriti u bijedi nego izdati kreposti. Kakvog li lijepog prizora, kako li je samo plemeniti veličanstven. Eto, sva sam orošena, posve prekrivena Čak mi je uletjelo i u oči. Onda nestadoše zatvorivši brižljivo sva vrata. Gotovo u isto vrijeme otvori za soba u kojoj sam ugledala svjetlost. Vidje kako netko izlazi sa svjetlikom u ruci. O, gospođo, pogodite tko je to bio. Dubuava. Dubuava glavom to grozno čudovište razdirano bez sumnje najčešćom željom za osvetom. Sada pitam kako ćemo uspjeti dokazati da je u državi koja je nečudoredna po svojim obvezama bitno da pojedinci budu čudoredni. Tako je to, odgovori sam Flavan. Slabiji mora popustiti željama jačeg ili postati žrtva njegove zloče. Eto, došli smo do kraja i do još jednog knjiškog dvoboja 210777. Pogodite o kojem je autoru riječ. Začetnik je sadizma u romanima, a po njemu je i nazvan sadizam. Vrlo jednostavno, evo već smo vam sve praktički rekli. Na vama je samo da pogodite njegovo ime. Ne morate znati dijela, ne morate ništa možda smo eto potaknuli ovim citatima da malo uhvatite neku njegovu knjigu i da krenete možda pročitati. Osvojite ulaznice za prvu porno komediju u Hrvatskoj.